سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وإن الله السميع الصنوك سميع الصنوك محمد الله القسلانيك a njegovi sedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanaju i lice natle padaju, želeći Allahu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja lice na tle. Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i ono ojača i ispravi se na svoju stavnici izazivajući divljenja sijača da bi on s vjernicima najedio nevjernike a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istin reka uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim dragog Boga da nas počasti da cijenimo blagodat vjere koju nam je On dao. Molim ga najvećim imenom njegovim da nam vjera bude glavna vodilja u našim životima, da nas sačuva gospodar od strasti i oblikovanja vjere prema svojim strastima. Molim gospodara da nas sačuva od svakoga onoga ko zove zabludu i živi zabludu. Molim Allaha da nas počasti da budemo od onih koji stalno njega spominju. Salavat selam njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, časnoj od porodici, vrlim ashabima, neka je mir i spas svima onima koji slijede uputu do sudnjega dana. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš da budemo od onih koji u svojim životima traže znanje. Nijedno djelo nije malo ako ga Allah, dragi, primi, pa molimo gospodara da naš dolazak radi druženja sa hadisom njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, što smo učinili večeras od nas primi. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ne bili i mi bili od onih koji su, ako nas Allah nije počastio da budemo u njegovo vrijeme, da budemo od onih koji su se njemu odazvali u njegovo vrijeme, barem da budemo od onih koji su se družili sa njegovim riječima, slušali njegove hadise, živjeli smjernicama života koje je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, svojom riječu i svojim djelom nama muslimanima i muslimankama pokazao. Vrlo je bitno da u našim životima razumijemo ko su ti koje Allah dragi štiti. I dok sam dolazio ovdje uvijek razmišljam jedan ajet koji mogu sa vama podijeliti da, da nam bude ako Bog da vodilja. i Dosta vas koji ste večeras ovdje ste također postači, imamo zajedno iftar ako Bog da iza akšan namaz Pa da malo razmišljamo Ko je taj koga Allah Želešanu štiti? Kur'anski ajet mi je došao kao da ga neko uči u glavi, kaže gospodar inna ladina rabbu na Allahu Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim u tome ustraju. Tatanazzalu alejhimul Prvi plod te riječi i tog djela. Riječi Allah je moj gospodar. dijelo je da ustanem na sabah je da klanja, kaže, pitaju ga, klanjaš li, kaže, sve namaze, kaže, sva tri klanja. E nije pijet ih ima. Ako kaže insan da vjeruje u gospodara, sume tamo mora ustrajati, mora djelom pokazati. Prvi plod toga je tetenezalo alihimul melaike, Allah na takve robove svoje spušta meleke. Meleki nas učvršćuju i kada osjetiš plemenite misli, kada osjetiš radost neku u srcu, kada osjetiš da, da su ti misli čiste, da nisu opterećene strastima, prohtjevima, glupostima, tada znaj da si rekao naš gospodar je Allah i da si ustraje. Ela te hafu, vala tahzen. Druga i treća kaže plod, drugi i treći plod ove tvrdnje i ovakvog odnosa prema stvoritelju, kaže nemojte se ničega bojati, niti za bilo čime tugovati. To je najljepše stanje. Najljepše stanje je da se ne bojiš jer se čovjek boji od onoga što je ispred njega. I najljepše je stanje da ni za čim ne tuguje, znači sve u prošlosti što si uradio ne promijeni Jer je tuga za prošlošću strah od budućnosti. Četvrti plod. Va ebširu, radujte se, bil dženneti. Radujte se džennetu. Znači, kažeš moj gospodar, Allah i ustrajiš. Od tebe je jedno dvoje. Od Allaha te te ali alihimul melajke. Spuštaju im se na meleki. Ela te hafu, da se ne bojite. Vola tahzenu, da ne budete tužni. Wa emšiju. koliko je ovo već? Četiri. Radujte se džennetu koji vam je obećan. I odmah iza toga peta, najbitnija stvar. Nahnu eulijaukum. Ti kad imaš nekoga da te štiti, znate zbog čega je Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi ve sellem rekao da onaj ko vodi brigu o jetimu da će biti poput dva prsta uz Božijeg poslanika. Jer jetim nema nekoga da ga može zaštititi od ljudi, jel tako? I kada ti na sebi uzmiš obavezu da to dijete bude muško ili žensko, u društvu zaštićeno, ti uzimaš da mu bude šta? Podrška. Kaže gospodar, nahnu aulijavu, Gospodar je zaštitnik oni koji, mi dvije stvari, koji kažu naš gospodar je Allah i to pokažu djelom. I onda dolaze lijepe posljedice. Spuštaju se meleki, nećete tugovati, nećete se bojati, radovat ćete se džennetu. Nahnu eulijavu. Vrlo bitna stvar je, kad god činimo bilo šta, kad god se ukrasimo, bilo kojim dobrih budimo svjesni da to bude samo potvrda onoga što smo kazali, da to bude potvrda kelime šehadet. da to bude potvrda da mi kažemo naš gospodar je Allah, a onda smo ustrajali u onome što, što, što smo kazali. 64. poglavlje Babu Gaslil i u i poglavlje satiranje sperme i otklanjanje, otiranje. Vi znate oni koji su se družili sa nama dok smo se bavili fikho prije halke hadisa, da smo kazali da je sperma nečista i da se ona mora odkloniti. U maju min al također izlučine od žene koje se kreti takozvani se moraju saprati. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi govori i dalje o čistoći. Ona osoba koja čuva, koja čuva svoju čistoću, čuva ono što je obilježje vjernika i vjernice kada je jedan profesor ušao i vidio razbacanu sobu kod svojih učenika. sio je tužan na krevet, pogledao je onu razbacanu sobu. Pogledao je nered, pogledao je. I onda kažu mu profesore, pa smanjit ćete nam vladanje. Kaže, nisam ja tužan što ćemo vam smanjiti vladanje. To je posljedica nepoštovanja reda i procedure u školi. Ali mi je žao, kaže, što vam ovakvu sobu vidim i tada je jednu prelijepu rečenicu rekao, kad god uđeš u svoju sobu, ili ja svoju, pogotovo radnu, uvijek porodca kaže, kad ćeš više u svoju radnu sobu red? Ja kažem, ja sad znam gdje mi je šta. Ako rasprimim, neću znat gdje mi je šta. Jer čovjek kada radi sa knjigama, obično poreda stvari kako mu je najzgodnije i najpristupačnije knjiga. Ali to nije slučaj sa krevetom spavačim, s ormarom, je tako? Treba biti uredno. Kaže ovaj profesor, kaže da vam nije tako u dušama, ne bi vam tako bilo u sobom. Znači, odraz unutrašnje čistoće jeste čistoće. Gledajte, alhamdulillah, mi smo ranije imali naše sestre što se znale onaj, u društvu, one dođu po ovdje, onaj, očite tabački mešt. Ja sad ovako povuku kad izmihrava, mihrava pauk pauče. To je do mene. Da mi nije tako u duši, da bi mi bilo tako u mihravu. Jel tako? Jel tako? Naravno, znači, do nas je. Nas je gospodar zadužio da mislimo o čistoći. I ovaj hadis, pogotovo hoću da vidite jednu stvar. Kada vidite broj hadisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam koji nam je prednijela Hazretija Iša. Hazreti Ebu Bekr preko 5000 hadisa. Hazreti Ebu Gurere preko 5000 hadisa. Međutim, Hazret je iša oko 2500. Međutim, kažu, ipak je iša prenijela više hadisa nego je Gurere. Kažu, kako? Kaže, zato što hadise koje nam je prenio Ebu Hureyre, prenijeli su i drugi ashabi Rasulullaha sallallahu Dok hadise koje nam je prenijela Hazretja Iša, 80-70% prenijela je samo ona. Detalje iz intimnog života, detalje gdje je zaista nezgodno svakome onome ko ima vjeru dragoga Boga. Takva osoba ima ujedno i stid. Nekada je stid insana da pita. Jedan od mojih učitelja mi je prenio detalj, kaže, došao je na sjelo kod nekoga i Hanuma umjesto šećera iznijela sol. I sad je on uzeo kafu i u kafu su mu stavili malo šećera i to je soli znači i promiješao. I kaže, on je popio jednu kafu i onaj nije riječi rekao. Nezgodno mi je bilo da ne bi, kaže, znam njega, ljut je, dobro je ljut, kaže, napašće na Hanum kad vidi šta je onaj, šta mi je Kaže, popio sam jednu kafu i kajem dosta je, obično ovako se pokrije, ona je kaže, neću više. Ali on je insistirao, još jednu kafu nalio, još soli stavio. I promiješao i drugi put. Kaže, ja sam i drugi put popio. Kaže, ne znam kako mi je stomak opstup. Kad sam, kaže, izašao, tek je onda on razumio da je so umjesto šećera stavio. Tada men naupadni hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Istahi min Allah. Stidi se Allaha kema stahi min ređulin salihin min tobik Onako kako se stidi iz čestitog čovjeka od svoga naroda. Ako je mene tebe stid, znači da u sebi imamo osobinu stida koja se može i prema stvrtelju probuditi. Ako se tebe ne stidi, kako ćeš se ponašati, kako ćeš se obhoditi, onda ja nemam tu osobinu. I zbog toga hadisi Resulullah sallallahu alaihi wa sallam koji nam je prenijela Hazretija Iša često govore o nekim detaljima života i poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam koji su intima, oni koji su se družili, sjećaju se da sam govorio da od Muhameda alaihi salama mi možemo učiti kako supružnici trebaju njegovati međusobnu ljubav. Kaže, kada bi Resulullah vidio kada bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam vidio da Hazretija Iša popije iz neke posude sa nekog mjesta. Kaže, uzeo bi tu istu posudu, čašu. I kaže, rekao bi, odakle si ti iša pila, da i ja s tog mjesta popijem. Da bi joj pokazao šta? Da je to, to je obzirnost koju, i nježnost koju supružnici trebaju jedno prema drugom pokazivati. Ovdje nam Iša govori o tome kako se ona obhodila konkretno prema odjeći Rasulullaha sallallahu alaihi حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه kaže, prenio nam je Abdan od Abdullaha, od Amra ibn Mejmuna, al Džezeri, od Sulejmana ibn Jesara, od Hazretja Iše radijallahu anha da je rekao, prala sam, prala sam odjeću Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, satirala sam nečistoću sa njegove odjeći. I ovo je mene podsjetilo birvaktile prije, evo sada, subhanallah, ima i možda 13-14 godina. Jedan od naših ahvaba se planirao ženiti. I došao sam ja, bila je tu mlada i kaže mlada, kaže jesam li ja dužna da njemu kuham i da mu perijem pere veš. I znate, kaže, čula sam od jednog alima koji je u Americi i koji govori o vjeri da žena nije dužna muškarcu da svome mužu ni da pere, ni suđe, ni da pere veš, ni da u ta doba mi je naumpalo nešto, evo nisam se ni dan danas ovaj, pokajao zbog toga, ali pogotovo se nisam pokajao što nisam rekao, nego sam odšutio čim dođe do toga šta je čije i šta je čije pravo, odmah je došlo i do suda, odmah je došlo i do razvoda braka. Vi znate da u šarijatu, subhanallah, ono što su adeti, alhamdulillah, danas imaju dvije kućne pomoćnice, jednu jednu ovaj, imaju veš mašine, imaju mašine za suđe. U najmanju ruku imaju mašine za veš. I zamisli sada djevojku koja kaže, ja vjerujem u Boga, ilhamdulillah, djevojka je vrlo čestita i pokrila se i odlučila se i na taj korak, iako nije iz porodice gdje su čak nišli na namazu, ona je uvela namaz, ona i njena sestra su, elhamdulillah, bili onaj koji je pokucu, ona i da se otvori. Ali problem, znaš, kad slušaš po internetu svašta nađeš i onda možda sama sebi napravi problem. Jer je Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, kada vam dođe onaj s čijim ste moralom i vjerom, karakterom i vjerom zadovoljni, Udaj se, gotovo. A da problematizira da to treba. Hazretija je iša. Ona je tekstom Kur'an majka vjernika, je li tako? Kaže, prala sam nečistoću sa odjeće Rasulullah sallallahu I sada problematizirat šta treba. Znaju se, znaš, ulaziš u brak. Ulaziš u, brak u Bosni. Ne ulaziš u brak u Kuvajtu. U Kuvajtu primjera radi svaka dobije uz muža kućnu pomoćnicu. A to je tamo, nije ovdje. Godine jedan od razloga što ahbabi koji su sa mnom studirali, su odbijali da se oženje djevojkama koje nisu bošnjakinje kaže, pa ne razumije ona moju prirodu niti ja nije. I ono što su adeti tu kada sklopi se šarijatski brak, sve ono što podrazumijeva se po nekim normalama, znači što šarijat odobrava, da je muž dužan prema ženi žena da je dužna prema muž, to se podrazumijeva. A naravno da je muž dužan i da će žena to vrlo rado prihvatiti, a i on će njoj pomoći i ona će njemu pomoći. A znam se to problematizirati. Nije se ni udala, moram ja njemu. Kuhati, moram ja njemu. Subhanallah. Ona koja je najbolja od svih žena. I ne samo Hazreti Aisha, nego i Hazreti Hatidža. Vi znate, braćo i sestre, da je Hazreti Hatidža ne samo svoju i djecu Resulullaha, vi znate da su imali četiri kćerke, imali dva sina, imali, imali Ne samo to, ne samo da je njima kuhala, prala, raspremala, a ona je bila imuča, imuča trgovac. Nego je još dovela u svoju kuću prije islama jer time da on ima vodi brigu. Čuvajte se vremena gdje se samo gleda da se oslobodi obaveze. I da mi je da moju obavezu da tovarim na tebi. I Subhano. Čuvajte se tog vremena. Uzela je, čak se znalo desi da Hazreti Hatidža od umora zaspije sjedeći. Koliko znate danas ljudi da stoliko umori da zaspije sjedeći? Toliko je težak posao. U ta doba morala je sama sanjati pšenicu. Nije bilo nekoga ako će sam Evo mi je ova redovna sadaka pa kupiš kilu brašna. Zamisli koliko je, ruka je morala, kaže Hazreti Fatimi, kćepci Resulullah, sve žulje po ruci bili. Od toga što je mljela hrana. Mljela Vjerujte da jedan od najvećih izazova u našem, u našem vremenu jeste daj da što manje uradim, da što više dobijem. Hoćeš žene? Hoćeš zadovoljstvo gospodara? Kaže jedan pjesnik i da kaneti nufusu kibara. Kada je, kaže, duša plemenita. Tajbet fi Ona umori tijelo činjeći dobro. Svi će u nečemu umoriti tijelo. Neko će umoriti tijelo što će gledat do, do jedan, do dva televiziju. Pa onda ujutru, kad god ustane, neko u devet ustane, osjeća se kod da ga je neko maljem u glavu daje. Neko će umoriti u tome, a neko će navakat leći, pa će kazat šta ja mogu ujutru uraditi. Jesam li posjetio rodbinu odavno? Jesam, jesu mi otac i majka, jesu živi? Kad sam zadnji put možda otišao maj, ili dedi ili nani učio, na meza? Imam nekoga od prijatelja da je bolestan, a ne gleda, pa ima neko drugi, neko on posjeti, što ću ja? Jedan od ljudi mi je rekao tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kaže najteži mi je moment u mom životu bio kad sam bio ranjen, kaže, i bio sam u bolnici. Sedam dana nikome nije neupalo da, da pita ni moju porodicu kako su, a kamo li da dođe meni u bolnicu. Ovdje, kad se odgaja insan u džami, nemoj dolaziti u mešći, ako nećeš mijenjati u svom životu, pa milimetar. Najprije u glavi da, da razumije, slušaj, šta je moja obaveza prema ljudima? Šta je moja obaveza prema roditeljima? Neki dan sam naišao, Allaha mi drago, ovo što me ona pitala, treba mi kuhati i prati. Čuje malj kako vrišti na svoje dijete u mahalu. Vrišti. Zato što joj je neposlušno. Čime se, Allaha vam drago, čime se može to zadovoljstvo platiti, da tebe tvoje dijete voli i sluša i da gleda tvoje zadovoljstvo. Čime od dunjačkih dovara to možeš platiti? I to je vjera. I vjerujte, braćo i sestre, tek kada mi budemo ljudima pojasnili da vjera znači i dunjaluk i ahiret. Ja dobijam kao vjernik i na dunjaluk, ništa ne gubim, Allah ništa ne gubim. I dobijam i na dunjaluk i dobijam na ahiret. Tek tada će ljudi početi razmišljati, dobro, što ja gubim? Izbjegavam alkohol, dobro. Hvala dragom Bogu, nikada nije sjest za volan kako ne treba, pa ili sebi ubiti ili ne do nekoga drugoga zinaluka se čuvam, čuvam se razvrata. Ja želim da imam porodicu. Želim da moja djeca imaju svoga oca i majku. Želim kada se prozivaju u razredu. Kako je teško djetetu zamisliti. Koje je posljedica sebičnosti nekih ljudi. Kad ga prozovu da kaže ovaj, ja ne znam ko mi je otac ili majka. Kaže Hazretija Iša radijallahu anha prala sam ili sapirala sam nečistoću sa odjećem Božijih poslanika sallallahu alaihi wasallam. E gledajte sada, s jedne strane naša majka Hazretija Iša radijallahu anha se tako odnosila prema Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. A s druge strane, pogledajte, ima jedna lijepa knjiga, zove se Odjeća, hrana i piće u vrijeme Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, gdje su nam autori jedan sabrao sve detalje vezano za ono što su jeli, što su pili, što su nosili kao odjeću. Pa kaže, pa ja jahruđu ila sala, pa bi Boži poslanik u to istoj odjeći koju bi hazreti, a iša oprala, izašao bi, izašao bi na namaz. Wa inne buka al ma i fi thawbihi. Buka tu doslovno znači onaj tačke vode, znači kako je saprala ona odjeću. Nema Resulullah sallallahu alaihi sallam druge odjeće do te. Ovu bi onu odjeću koja je malo prije saprala izašao bi u toj odjeći kako bi namazao. E sad kad otvoriš svoj ormar pa kad vidiš joj jedno odijelo, dva odijela, jedna košulja, pijet košulja, jel da, da treba insan se preispitivati koliko nam je Allah dao, a koliko smo mi bili spremni, ili koliko smo mi spremni učiniti za njegovu vjeru. Rasulullah, svaki put kada kažeš kelime i šehadet, Ešhadu an la ilaha illallah, wa ešhadu anna Muhammeda Rasulullah. Sjeti se hadisa Rasulullah da je glavnina njihove hrane bila voda i hurma. Sjeti se hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam da bi Hazretja iša oprala odjeću i da bi Rasulullah u istoj toj odjeći izašao da namazava Sljedeći hadis također govori o tome kaže također je hadesana Kutejba kala hadesana Jezid hadesana Amru ibn Sulejman kala sam ja to također od Kutejbe od Jezida od Amre od, Sulejma, od Sulejmana od Ajše radijallahu anha isti hadis se prenosi od Musedada od Abdul Wahida od Amra ibn Mejmuna također sa još jednim senadom isti hadis se prenosi ali ovdje Sulejman ibn Jesa pita on je tabin pita Hazretija Išu radijallahu anha o spermi koja dođe na odjeću. Kaže Hazretija Iša radijallahu anha i ovo je nešto što sam prošli put posebno istakao. Gledajte, on je ta vin muškarac, pita, pita žen pejgambera sallallahu alaihi sallam kako se kada ta nečistoća dođe na odjeću šta se radi kaže kuntu ahsiluhu min thaubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja sam sapirala tu nečistoću sa odjeće Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem fa jahruđu ila salat pa bi Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem izlazio od obavi namaz wa etheru rasli a tragovi pranja su bili fi teubihi fi bukajima bili su na, na, na njegovoj odjeći 65. poglavlje babu ida vesela al dženaba u gajraha falam jedheb eteru ovo je nešto što se zna desiti pogotovo kad smo na putu kad nemamo priliku da saperemo dobro ovaj odjeću nego tri puta i zaperimo pa vidimo još što ostali neki tragovi nečistoće. Ima još, ima. koliko još ima? Pet minuta. Ja, kad bude, tri, četiri minuta, kad bude dvije da učimo dovu, onda ćemo. Znači, poglavlje, kada se sapere nečistoća, a ostanu, ili nešto slično nečistoći, a ostane trag nečistoće. To se zna des prilikom ovih teških nečistoća na unutrašnji vešu. Tri put čovjek izaperi, zna da je tri put izapro, međutim ostane trag da znate prije što uđemo u ovaj hadis, da taj trag ne mijenja, odjeća je čista, jer je tri put izapran. Taj trag što je ostao, teško je uklonjiv i može se tek ukloniti kada se stavi u hemikali, odnosno kada se stavi uh, e, deterčent i ove Što ste? <laughs> sam vam rekao, moramo voditi računa o čistoći. Ja sam dogao dijete da šta riješi. Dakle, taj, taj trag koji je tvrdo koran, on se ne može skonti, nego se tri puta izapere taj dio odjeće koji je neći. Zna se des da čovjek svoje dijete da opere i na košulju mu dođe komad nečistoće. Jel? I zapere jednom, dva put, tri put, vidi da još uvijek ostao trav. To što je tri puta izapravo, iscijedio, dovoljno je. Taj dio se odjeće smatra šta? Smatra čistim. Da završimo ako Bog da sa domom pa da možemo, ovaj, da ne dudimo, da možemo onda plene takše. Šta? A, evo me Haris podsjetio na naš princip, kaže, naš je princip da proučimo Fatihu ili da se sjetimo domu imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo, pa da to i večeras ako bude da uradimo. Ridajem di lajt Fatihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš počasti nas, da naš potomci nama radost oči budu. Gospodar naš začrtiti nas od svakoga zla. Gospodar naš počasti nas da svoje obaveze na vrijeme izvršava. Gospodar naš počasti nas da čistoću svojih srca i tijela čuva. Gospodar naš zaštiti nas od svakoga zla i podari nam svakoga. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodar naš, tvoj pegam nas je obavijestio da postać ima radost, pa te molimo da naša radost bude kada o tebi džennet molim. Gospodar naš, molimo te džennet i svako djelo koje približava džennet. Gospodar naš, molimo te da nas zaštitiš od vatre i svakog djela koje približava vatre. Gospodar naš, počasti nas korisnim znanjem i zaštiti nas od oholosti. Gospodar naš, oprosti nama, roditeljima našima, prisutnima i odsutnim. Gospodar naš, podari našoj i povratak islam. Gospodar naš, počasti našu omladinu da se našim trudom vraća islam. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da ova godina bude godina povratka Islamu. Gospodar naš, molimo Te da naše ruke rade za dobrobit Tvoje vjere. Gospodar naš, zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Gospodar naš, molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas proživiš u društvu svoga miljenika Mohameda. Gospodar naš, ne dozvoli da mi obrukamo Tvoga milenika Mohameda i umet Tvoga milenika Mohameda. Gospodar naš, pomozi umet Mohameda na svakom mjestu. Gospodar naš, zaštiti umet Mohameda na svakom mjestu. Gospodar naš, počasti umet Mohameda svakim dobrom. Gospodar gospodar naš našu omladinu počasti hajili čestitim brak. Gospodar naš počasti svakoga onoga ko traži halal da taj halal nađe. Gospodar naš podari nam halal pa da nikada ne gledamo ono što je zabranjeno. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.